Сега ќе почнеме вака со еден цитат Коптежот на вековите Во македонскиот превод се наоѓа на 622 страна, односно на 652 оригинален англиски. Запис, ето превод. Гласи вака, додека јадел Пасха, се однесува на Исуса, со своите ученици, наместо неа воспоставил обред што треба да стане спомен на неговата голема жртва. Обредот кој што ние и денеска го практикувавме, значи обредот на Света вечера. Светата вечера е обред кој што дошло како замена за Пасха. Ако Паската била таа кој што укажувала нанапред на жртвата што ќе дојде, ќе се принесе еднаш за секоја за сите нас, за сите грешници, тоа е светата вечера и оние символи, значи, безхвастниот леп и гроздовиот сок укажуваат на на неговата жртва. Еврејскиот народен празник требало за секојаш да ја загуби важност, мисли на пасот. Обредот што го воспоставил Христос требало да го празнуваат неговите следбеници во сите земји и ни сите векови. Многу јасно стои. Паската е до тука, понатаму, светата вечера, како обред кој што треба да го практикуваат сите негови следбеници, во сите земји и ни сите векови. И тоа, ќе се задржиме за ова, нели, повеќе стана збор на некој начин и се тоа што денеска се одвиваше е поврзано со овој дел, меѓутоа ќе се задржам сега на погорниот дел од овој цитат, че ова го читав за да сватите дека ова се случува на Паската, последната Паска, во четврток од вечерта, пред самата екзекуција, во петокот. Погорниот дел од цитатот гласи вака. Христос стоел на премин меѓу две епохи и меѓу нивните два големи празника. Едната епоха со Паската и другата епоха со Светата вечера. Тој Божие јагне без мана наскоро требало да се принесе како жртва за гревот и со тоа да му стави крај, се е интересно, да му стави крај со принесувањето на крстот, на системот на символите и на обредите, што 4000 години укажувале на неговата смрт. Елен Вајт овде кажува дефинирана цифра. Не околу или не врти, туку вели а, да стави крај на символите и на обрите што 4000 години укажувале неговата смрт. Сега нема да се бавиме воопшто со предвидување, некој за тоа која ќе биде крајот на светот, никој што не сум се бавил, нити пак сметам дека воопшто е битно ако ние денеска не сме спремни, па ќе сме се спремале, ако тоа, да речеме, знаеме дека крајот е 2012. Тоа воопшто не делува на нашата подготвеност. И тоа е интересен израз од 4000 години до неговата смрт. И ако се вратиме назад, е од почетокот на воспоставувањето на жртвениот систем. Кога е воспоставен жртвениот систем? Кога е првата жртва? е дадена и кој ја Значи, самиот почеток. Истиот ден кога Адам и Ева сгрешиле, Исус принесува две еве, јагниња, не стои баш точно што, меѓутоа јагниња, ќе кажеме, две жртви и за Адама и за Ева. Тоа е почетокот на жртвениот систем. Од тогаш до неговата смрт, така вели цитатот, до неговата смрт 4000 години. Денеска Јан изборуваше за вечноста и ако сакате да знаете како беше изразот на моето лице, затоа што тој кажа <laughs> може би јас најтосно одговорив со самиот израз, мојот израз беше че што е вечноста. Како да ја, ја дефинирате? И самиот тој кажа дека <laughs> едноставно не може да, да ја дефинират. Е, до падот во грев на Адам и Ева за земјата, зборуваме за земјата, што било? Вечност. Значи, времето како поим не е познато само на нас грешници и смртници, и тоа од почетокот на падот во грев, и тој поим <clears throat> ќе трае се до крајот и разрешувањето на најголемиот човеков проблем гревот. Тоа е време пред тоа и после тоа е вечност. Нешто што не се брои, не е мерливо, како што Јани Денска истакна со некои наши мерки, бројки, било што, години. И сега знаеме, сме читале доволно дека колку време ќе се занимава, така да кажам, Бог со гјаволот, дека не стави точка на, на се. 7000 се вкупно, нели, така викаме, години, ма 6000 се оние на земјата, после таа 7000-та, ние веруваме така, другите поинако веруваат, дека е на небо. Тој милениум. Останатите мислат дека ќе има на земјата некој си проспаритет од 1000 години, на мир, на благосостојба, на што ли уште не. И добро, а, значи јас не би рекол, не би се задржувал на прецизноста на ова што Елен Вајд го вели 4000 години, затоа што постојат други цитати, еве ќе прочитам уште еден од Копнеж на вековите, од истата книга, кај што таа го користи истиот израз, ама се одесува на еден друг момент. <clears throat> Тоа од Копнеж на вековите 31 страна оригинален македонски, македонски превод, а 49 <laughs> оригинален македонски мислех на македонскиот превод, а оригиналот е 49. А, вака гласи овој цитат, познат цитат, кој што го користиме кога зборуваме за Христовата природа, по каква природа значи, дошол Христос на земјата. Вели за Божиот син би било речиси бескрено понижување кога би зел човечка природа дури и тогаш кога Адам во својата невиност живеел во Едем. Меѓутоа Исус ја прифатил човечката природа, значи зел човечка природа кога човечкиот род веќе 4000 години бил ослабен со гревот. Овде Елен Вајт укажува на моментот кога Христос се отелотворува и станува еден од нас, вели, тој ја зел онаа природа која што веќе 4000 години била ослабена од гревот. Како вели и секој Адамово дете, тој ги примил на себе резултатите на делувањето на големиот закон на наследувањето. Сеја ова е период во однос на предходниот цитат крстот 33 па и и пол години порано. Меѓутоа и овде, а почетната точка е пак иста. 4000 години наследство на гревот. Па знаеме, па гревот почнува тоа, шистиот ден кога и жртвениот систем бил воспоставен. Сеја имаме разлика од 33,5 години. Значи, не можеме да осватиме и ни горниот ни долниот цитат како прецизно мерење 4000 години туку ќе заокружиме. Ова не е случајно, јас верувам дека ова не е случајно, затоа што Бог никогаш и никаде не не повикува на бавење со години, со пресметки, е, кога ќе дојде крајот. Ќе почитаме, еве, еден цитат од Настина на последното време, кој што гласи, ние се приближуваме кон големиот Божи ден. Дефинитивно тоа е јасно. Значите се исполнуваат, тоа го гледаме. Сепак не сме добиле порака која би ни го кажала денот и часот на Христовото доаѓање. Господ мудро го сокрил тоа сознание од нас, за секојаш да бидеме во состојба на исчекување и подготовка за второто доаѓање на нашиот Господ Исус Христос на небесните облаци. Тоа е мудро сокриено од нас. И кога некој ќе се јави како Мила Мила Мијаилович, како беше, така наречениот пророк од Белград, и ќе ви каже дека скоро велеше дека 21. март ќе биде крајот на светот, 21. март помина. И сега вели не, сега ќе биде тамо негде пред Пасха, и то дефинитивно нема веќе одлагање, така барем сега Јани ми пренесе, читаше некој негов имејл. Значи, некои веруват дека 2011 ке дојде крајот. Јас сум слушнал 11 11 2011 ке бил крајот. Па 2012 21 12 нели она <coughs> позната теорија на и 22 мај ова година? Да. Како и да е, мислам тоа мене апсолутно не ме занима. Интересно е да, да, да се мисли на те луѓето ќе фаќа некоја возбуда. Поготово оние кои што може им се смачило па сакаат веќе да го видат крајот. Но како и да е, нас и Светото Писмо и Елен Вет не почуваат дека мудро е сокриено тоа нешто од нас. Е сега, Значи реков, не се бавам со пресметки. Ми да знаеме дека е крајот близу. Ако 4000 години се до 31 се водиме по оној календар, официјален. 31 е Христовата жртва. Христос умира на крсто 31 година. Од нашите ера. Кој додадеме 2000 години, спак реков, ја не се бавам со пресметки, сакаме само да заокружиме некој период. Јас дори кога се однесува на пророќствата од Данил Откровение, не сакам да прецизирам, не сакам да детали да идам. Имам широка слика, и тоа ми е доволно. Значи, испаѓа 2031, ова го вели и го тврди баш и Девид Гейтс. Не го тврди, не го кажува дека го слушнал од друг и му е вака интересна таа теорија. Девид Гейтс во тоа видео баш тој го послушив за да огледате, значи криза која што се шири. И вели 2031 ќе биде максимум, меѓутоа, нели, Исус самиот кажал Христос ќе ги скрати тие денови, ќе да ги скрати маките на некој начин, Ова стои во Марко 13 глава, да не отварам сега 19-20. И сега, тој веле, ние можеме да кажеме, значи, па може да биде, значи, некој го е напорал. 20-та, 25-та, не знам како и да е, дали по тоа ќе се водиме, дали по нешто друго, факт е дека тие 6000 години се навршуваат некаде, тука, во наша генерација, во времето на нашето живеје. Што може да биде Од сега па да размислуваме до, не знам, мене ако ме прашате, значи не се бавам со, со прецизни датуми, ќе кажам 20 години максимум. Не верувам дека ќе трпи Бог, ќе трпи Бог оваа земја и ова состојба. 20 години максимум. Значи ние сме, ние сме те, таа генерација која што ќе ќе треба да ги видиме, да поминеме низ тоа време на неволи, да, да ги видиме сите тие случувања и И колку сме ние спремни, тоа е поентата на ова што ќе го зборуваме, колку сме ние спремни за оно што доаѓа. Тој, Дейвид Гейтс, иако како што кажав, тоа е видео снимено некаде годините уште доека Буш беше се уште на власт, значи може да година две пред да се појави кризата економска. Таа да, беше власката. Да Митоа тоа е бачи и кашан, тоа што беше како криза наречено барем ние во Македонија воопшто не го почувствувавме, затоа што ние сме во криза, па не секем од кога. Ние <laughs> сме постојано во криза. Иако имаше нешто осетување, имаше напуштање на работници и така, пријатија, меѓутоа тоа е мачи каша во однос на, значи, вестачки се одржува на некој начин, моментално, поготово кога е опрашање американската економија. Секи ќе кажам некој цифр. Јас пред известни десетина години донесов касета која што ја сними во Шведска, на која што не се спомнуваше точна сума на долгот што Америка го има. Ви тоа да знаете како израз кажа проповедникот? Не ме факите за збор, ама мислам дека беше а, банкнота од 1 долар. И ако ги редите овак, ќе стигнете на пола пат до месечината. Замисли го. Толку е долгот на Америка. Сад, Соединетите Мифиски држави. По еден долар, ако ги редите, до пола пат до месечина Тоа е неверојатна сума на пари, кој што никогаш, ама никогаш, никогаш не може да се врати. Секи ви кажам, ќе ви читам најнови податоци. Националното задолжување на Соединените Американски држави, ова е пред 3-4 дена и тоа рапидно расте секој ден беше 14 трилиони 251 милиарда 969 милиони и 300 илјади долари. Незамислива сума 14 трилиони. Пазите, тоа е националното задолжување. Оно, онолку колку Америка е должна на други нации, на, се кажеме и на кои највеќе ми должна. Или имате некаде просечна дневна стапка на растење на тој долг од 4 милиарди долари. Дневно се зголемува долгот, секој ден по 4 милиарди. Знаете ли тоа е еднакво на буџетот што Македонија го има? Ние имаме околу 3 милиарди евра буџет. Македонија. 4, 4 милиарди долари, ајде, тука негде, приближно со 3 милиарди евра. Може и да. Тој буџетот на Македонија, или, <laughs> ја дори си зелам за право, мислам да Ете така, малко интересно би да, да, да, да направам пресметка дека овој, овој национален долг на Америка е еднаков на 5000 македонски буџети. Кој замисте 5000 години, <laughs> нашиот буџет, се заедно, тоа е долгот што го има Америка. И тоа сега вестачки се одржава со штампање на пари секојдневно. Пари се штампаат. Вестачки се одржава. Еден ден ќе пукне и тоа ќе биде, замислите си само од неколку илјади тамо луѓе кои што изградиле куки па не можеле да го вратат кредитот, па економска криза се случи и тоа на светско ниво, она што случува во Америка, као домино се рефлектира на целиот свет. Тоа сме барем свестни. За се, па поготово кога е стано збрз економијата. А камо ли оваков еден дол, кога тоа секи излезе? На видели, иако мислам тоа јавно се знае највеќе Америка е должна на Кина. Цели 891 милиарда долари. 883 милиарди на Јапонија. Околу 541 милиарда на Велика Британија. 541 милиарда. И износот е многу поголем, например, вика, а, а да, ова интересно се прочита, Кина, значи целиот, целата вредност на долг што ги има кон Кина е еднаква на вредноста на буџетите на Илиноис и Индијана. Значи како да Илиноис и Индијана се кинески век, значи уставно. Пишете ги. Потоа долгот кон Јапонија што го имаат е еднаков на буџетите на сојузните држави Минесота, Висконсин, Ајова, Мисури. А долго што го имаат кон Велика Британија еднаков на буџетот на сојузната држава Нью Джерси. <laughs> значи да речеме 6, 7, 8 тука некаде да прочитав прилик. Значи може да <laughs> треба да почнат со распродавање како што грците планираат да распродаваат острови или не знам што за да излезат од кризата. Значи, денеска, знаете, порано знаевме да кажеме се шегувавме, ама испадна дека е многу точно, дужен си као Грчка. Се може да кажеме дужен си као Америка. И ова не е крајот. Тоталниот долг што и го има Америка. Значи, ова е само националниот. Тоталниот долг, каде што веројатно, не знам што се влегува. Тоа, тоа се, да, внатрешниот, значи, колку сето тоа, луѓето должат на банки, на, знаете, ој, кредитни картички, сето тоа, тоталниот долг, се вкупно со националниот е, не замисли, 55 трилиони долар. И расте нормално. Секојдневно расте. Може би некоја добра вест е, како што читав податоци, негде околу 45% од американците не се воопшто должни. Кој станува збор за кредити. 45% од американците не се должни воопшто. Значи се да рече на нула салдо, мислам. Не должат, немат на кредитни картички се чисти, на кредити и така натаму. Меѓутоа, еден помал процент тамо <laughs> го прават целиот овој долг, значи со мислам куки се ситници, куките се ситници ако ги рачунаме. Ова е само што се однесува на економијата. Сеја можеме да се запрашаме овде и да зборуваме, тоа е може би едни други води во кои што можеме да навлеземе, не би сакал. Па зошто паѓаше Ирак овие години, па сеја зошто и Либија паѓа, па, па нафта, па знаете, па кај има нафта, има пари. Тоа никој жив не би можел да ги извади од ваков долг. Тоа е како резултат на едно расипничко живење, што го има американецот. Знаете, она американскиот сон, кој ќе кажат. Кој сон? Ова е сон, ова е кошмар. Ова е вистински кошмар. Нема такви пари. Знаете, порано се тргувало со злато, со сребро, нешто што има вредност. Ги измислија парите, како банкноти замена за тоа. Нема покритие на тие пари што се штампаат секој ден. Нема такво злато што може да, го, да ги покрисите сите тие пари што се штампаат и тоа не ги штампа само државата, самите банки, приватни. Кој што од алчност, од талк, таква алчност сакат да владеат со цел свет. Значи, се чека моментот Кога ќе биде тоа и до кога ќе одржуваат ваквата состава вештачки, не можеме да знаеме, меѓутоа кога тоа ќе се случи, не знам, кај ние ќе се најдеме што ние би правеле, како што велеше Девид Гейтс, ни картичка ќе се види, ни ништо. Пари никаде не биде. Никаде пари не биде. Сеако ќе си помислиме, ќе се сетиме на оние совети, нели, вајд, на село, па имот, па плавче, па, па храна барем да се прехраните, да обстанете. Не знам, ова беше за мене многу аларматно, а кога веќе и сега ќе земеме да читаме некои други цитати, кои што сите се во книгата настани на последното време. Да се подсетиме малку какви ќе бидат тие настани и дали се во право оние наши, да кажам, браке поднаводници, христијани кои што веруваат дека следи просперитет, следи да мир, следи да благословствена на земја. Сегашното време привлекува особено внимание на сите живи, управителите и државниците, луѓе на доверливи и влијателни функции, разумни мажи и жени од сите обштествени слоеви со големо внимание ги следат се извинувам, настаните, што се случуваат околу нас. Особено ги преокупираат меѓународните односи. Тие гледаат дека некаква напнатост ги опфатила сите елементи на земјата и сваѓаат дека се подготвува нешто големо и одлучувачко. Дека светот се наоѓа на самиот раб на една многу сериозна криза. Еден друг. Катастрофите на земјата и во морето, за кои што барем сме сведоци да секој, секој година се повеќе и повеќе се, и се почисти и почисти и носат се повеќе и повеќе живот. Несредената состојба во обштеството. Ова како одговара на денешната ситуација во светот? Кажете ми, вие обштество, некој кој што е среден, ама пашчо на крај, се е подмачка. Оние податоци што ги читавме за Либија, може би, ви <laughs> кажа дека Либија може би била средена. Не знам дали сте чуле дека, ако сте жител на Ливија, а, ќе ви поведе може да Јани тука, ако сте, значи, млад брачен пар, само што се, се венчале, државата ви дава 62 милиарди долари, 64 милиарди долари, се извинувам, сега со милиарди оти цело време 64 милиарди долари за да си купите стан, нормално како млад брачен пар и да започнете живот, нели? Ото ако сте студент, ако студирате, ако сакате во странство да студирате, секој месец државата одвојува по 2300 долари или евра беа за тој студент. У Либија? Да. Имаше една на РТС емисија каде што е познат аналитичар, ги кажуваше овие работи, нормално бил тамо, Вика, вие во Триполи не можете да најдете човек скитник, односно просјак. И пазете, и нормално сега тоа некој го нарекува диктатура. Та <laughs> да, диктатура треба да ја симнете, да ја футнете. Како и да е, значи, да се задржаме на цитатот, состојбата во обштеството е несредена, И кој ли ќе ја среди? <laughs> Кој може да ги среди сите овие состави што се, се повеќе и повеќе се случуваат? Сегде протести имате. Секаде незадоволство. Гласови за војни. И војни, нормално. Сето тоа навестува зло и најавува дека се наближуваме кон случување најголеми размери. Силите на злото ги зацврстуваат своите сили и ги збиваат своите редови, подготвувајќи се за последната голема криза. Наскоро во нашиот свет ќе се случат големи промени, а завршните настани бргу ќе се менуваат. Дали ги забележуваме овие зборови? Ова се зборови на Божиот пророк. Наскоро во нашиот свет ќе се случат големи промени. Тоа го пишува во своја време, знај? поточно или од 1909 А завршните настани бргу ќе се менуваат. на друго место вели како на филмска лента. Замислите си, живееме се уште во една благо состојба, да кажам, значи мир, барем имаме и се некако во Македонија е онака се уште лежерано но не знам. Ништо не е засега нас, ни криза видов, ни, ни рецесија, ни Македонија не влегла во рецесија, ние уопште никогаш не сме ни излегли од рецесија, да веројатно, како и да е. И сега одеднаш такви големи промени се случуваат. И ние денеска, денеска сме онака, равнодушни. А, ќе си тера тоа. Дајме да кажем, е, е, чека сега децата да па работа, па ова. Знаете, прекупирани сме со некои такви мисли. Нормално, тие се секојдневни некои работи кои што треба да си течат, ама некако не заокупираат многу повеќе И сето ова може така неспремни, неспремни да не најде. Пазите, големи промени и вели завршните настави брзо ке се минуваат. Ако ние денеска не го искористиме времето, се спремиме во таква ситуација, нема шанс. Па ние, не знам, некоја некоја најмала ситница, некоја не, нешто може да не, толку да не вознемири, да не знаете, да, <coughs> да се извадиме од контакт, а камо ли вакви културни настани што се случува. Времето на неволи какво што немало од како се луѓето па до тоа време. Значи никогаш следат неволи кои што никогаш не били на земјата. Тоа е факт. Тоа го знаеме, тоа Библијата го потврдува. Елен Вајд го кажува. Е токму пред нас такво време, а ние се однесуваме како заспаните девојки. Мораме да се разбудиме и да го замолиме Господ Исус да не земе во своите вечни раце и да не поведе низ времето на искушенија кој е пред нас. Оти ако тој не не поведе, кај ќе ни биде крајот? Во светот владе е се пострашно беззаконие. Наскоро ќе настанат големи судери. Виде Елен Вајд кажува големи промени, големи судери. Се е нешто што ќе биде многу големо во однос на ова што сега се случува. Гледате, јас, имајќи предвид сега дури од научна перспектива гледано каде лежи Јапонија, Се гледале може би оние плочи каде се спојуваат таму, точно кај Јапонија. Ја би рекол дека ова е ситница, Јапонија може тотално да пропадне комплет. Не знаеме што, па знаеме Елен Вајд кажува дека цели острови ќе ќе снемува. Цели острови. А, ние се наоѓаме Наскоро ќе настават големи судири помеѓу народите, неволи кои нема да престанат. Пазите, Наскоро ќе дојдат неволи кои нема да престанат се до Христовото доаѓање. Нема просперитет, нема некоја благосостоби и мир на земјата. Не, него неволи кои што нема да престанат се до Христовото Ние се ногиме на самиот раб на времето на неволите и не очекуваат стравоти и какви не сме ни сонували. Какви изрази. За жал нема да има многу време за да ги исчитам сите овие цитати, меѓутоа верувам ја имаме книгата, а и ќе направиме обиди да ја испечатиме во најскоро време, затоа што има парно многу нема. Тоа од поодамно се истрошено. Да. Ние денес не сме во состојба точно да ги опишеме сцените кои ќе се случуваат во нашиот свет во иднина. Значи, точно не можеме. Но сепак знаеме дека сега е време да стражариме, и да се молиме, зашто големиот ден Господов е пред вратата. Немаме време да читаме за... Еве, можеме, тука ми се отвори баш, значи, веројатно, добро да се прочетат овие цитати. Слушайте и овие цитати за околу, поврзани околу состојбата во црква. Ова што сега окажуваме е околу случувањата во светот, немери, судери, војни, катастрофи и неволи, овој цитат, овој цитат Елен Вајд вели. Свечено изјавувам, пазде свечена изјава да, пред црквата, дека помеѓу 20 на верници, ова се однесува на 1893, значи тоа време, пред 130 години, дека меѓу 20 на верници чии имења се ногиат во црковните книги е тешко да се најде барем еден, кој би бил подготвен да ја заврши својата историја на оваа земја. И вели, тие се без Бога и без надеж во светот, како и секој обичен грешник. Меѓу дваесетина ни еден не може да бъде. Па ние сме толку, четириесетина, ајде да ти кажем. Што да кажеме за овој цитат, што се однесува на Само да го најдеме. Е, ова е нешто што мината сабота го спомнав, ама не знае точно како гласи цитатот, која зборувавме за обкружувањето. Како обкружувањето делува на нашето здравје нема ниту едно семејство меѓу 100 кое со животот во градот напредувало телесно, умно или духовно. Верата, надежта, љубовта и среќата поправо може да се најдат во оддалечените места, окружени со полиња, ричиња и дрвја. Тргнете ги своите деца од пренаселените градови, од вревата и бучавата на градскиот сообраќај, па нивниот ум ќе стане многу поздрав. Ке согледате дека нивното срце полесно ја прима вистината на Божијата реч. Че нема нито едно семејство меѓу 100 кој што може нормално да се развива и телесно, и умно, и духовно, како што знаеме дека Христос напредувал и се развивал во обкружувањето во кое што тој бил. Че исто една, еден алармантен цитат. И би требало да завршиме малко со една ведрина, Еве овие два цитати, со овие ќе завршиме. Доаѓа бура. Бура која ќе ја искуша верата на секој човек и ќе покаже од кој вид е. Дали е она вистинска вера или пак само онака. Верниците треба сега да бидат сврстов корените во Христа. Внимавајте сега треба верниците да бидат цврсто вкорените во Христа, инаку некоја заблуда ќе ги одведе на крив пат. Единствената одбрана од злото е Христос, кој престојува во срцето со посврсто на верата во неговата правда. Се доека не станеме животно поврзани со Бога, никогаш нема да можеме да му се спротиставиме на обесцветувачкото влијание на самолюбието, самозадоволството и тенденциите кон гревот. Никогаш. Се доека не станеме животно поврзани со Бога, како што денеска читавме за лозата и прачките. Христос во мене и јас во Христос. Тоа е тој однос што треба да го имаме. Ние можеме да напуштиме многу лоши навики, привремено да престанеме да се дружиме со сатаната, но без живототворената врска со Бога, која се остварува кога од миг во миг му се подчинуваме нему, му се предаваме нему, ќе бидеме поразени. Без лично познанство, еве го тоа познавање на таткото и на синот. И постојана заедница со Христа, ние сме препуштени на милост и немилост на непријателот и на крајот ќе ги спроведеме неговите налози. Че она што кажав дека е ведро е а, начинот, единствениот начин на кој што можеме да се справиме и со сегашноста, а и да се подготвиме за еднината, па како да било. И економска криза, и без пари, и... Што е да било единствено со тесна заедница, значи животна поврзаност со Бога, со Исуса Христа, да можеме да успееме. Со тој го победил и светот, тој ги победил сите искушенија, можеме и ние како и него ако дозволиме да тој ги води нашите животи, ако го дозволиме на тој пребива во нас. Че ова треба да послужи само за подсетување дека живееме на работ на една голема криза, како што велеме. На работ, на почеток на многу страшни случувања во светот. Време кога нити можеме да проповедаме, нити можеме да самите на себе да мислиме, покамоле па да мислиме на другите. Да им кажеме, да им кажеме веста на другите. Меѓутоа, па по друга страна, јас верувам дека луѓето кои што добиле книги, наши материјали, кои што денеска, замислите на пописот се декларираат како адвентисти. Имаме бројка од 4-5 илјади души на плото на Македонија кои што се декларирале како адвентисти на нели, предходниот, таму, последниот имаме податокот од ова, овие невладиниите. Да, да, да, 4-5 Тука некаде е бројка. Па, то сакав да кажам, кога овие настани ќе почнат да се случуваат, јас верувам дека многу од тие луѓе ќе се покажат. Зато што ќе сватат дека тоа е тоа што им е зборувано, што го читале. И тие ќе бидат можеби предводници заедно со сите нас верни, ја верувам дека сите ние ќе бидеме во таа група да ја објавиме гласната вика, да го објавиме и <clears throat> последното предупредување и да ќе одекне Евангелието до секој кјоше, до секој дел од светот, за да можете многу други да, да дојдат до спасение. Никола не не плаши. Зашто со Христа сме силни, со Христа можеме ни се да поминеме. И, ете, Павле кажал, јас сум навикнат и кога има, и кога нема. Задоволен сум во она во што сум. Тоа задоволство само може Исус да ни го понуди. Тоа чувство на задоволство можеме да го имаме само така. Значи, да не му береме многу гајле, само ова избрав да го прочитам и да го кажам, за да се алармираме, да се подигнеме малку, да се разбудиме, дека на вистина живееме во последно време. Дека Бог ни помогне, дека Светиот Дух делува врз нашите срца, на вистина не разбуди, да се отрезнеме и да бдееме. Некако Петар, некако учениците што спиеле, но во најголемата криза туку да бдееме, затоа што телото е слабо, духот е бодар. <clears throat> Му се предадеме на Бога, Бог ќе не изведе од сите тие кризи, од сите тие неволи, ќе бидеме победници, ќе бидеме спасени. Нека му е слава на Бога. Амин.